Из Берри Корнуэлла. Эпиграф. Here's a health to thee, Mary. Твое здоровье, Мэри. Английский. Пью за здравие, Мэри, милой Мэри моей. Тихо запер я двери и один, без гостей, пью за здравие, Мэри. Можно краше быть Мэри, краше Мэри моей, этой маленькой пери, но нельзя быть милей, резвой, ласковой Мэри. Будь же счастлива, Мэри, солнце жизни моей, ни тоски, ни потери, ни ненастливых дней пусть не ведает Мэри.